كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo prošli put započeli događaj 94. godine između ostalog i ubistvo Said ibn Žbeira, zatim e, došli smo do dijela oni koji su dakle preselili, odnosno umrli od znamenti ljudi te godine od Ashaba ili Tabeina. Ove godine je preselio je Sayyid ibn Musayyib. Vama dobro poznat, dakle, kao jedan od istaknut Tabeina, Ibn Hazar, Ibn Abi Wahb, Ibn Ajth, Ibn Imran, Al-Mahzumi, al qurashi Abu Muhammad Njega su nazivali Sayyid al-Tabi'in. Rođen je dvije godine uh, pred sami kraj hilafeta, Omer radi neki kažu posle Omera radi dvije godine. Hakim kaže da je doživio čak što više i deset godina od Omerovog hilafeta, Allah najbolje zna. Uglavnom je koristio takozvane predaje Merasih ili Merasih, dakle on pripiše Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam predaju, a nije čut poslanika sallallahu alaihi sallam. Međutim, čućete gasne ocjene na te njegove onaj način e, predaja. Prenosio je da Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam prenosio je da Omera, od Osmana, od Alije, od Sejda, od Ebu Hureyre, a bio je Zet također od Ebu Hureyre. Jer Ebu Hureyre radi Allahu anhu, kao njegov, dakle u ovom slučaju punac i čovjek koji je prenio možda najviše hadisa od Allaha, poslanika sallallahu alaihi sallam, ga je, odnosno po hizmeti, odnosno koristio se od njega. Također prenio mnogo drugog, mnogih drugih ashaba i tabiina. Ibn Omar radi Allahu kaže, Sa'id je bio jedan od onih koji su savršili nauku hadisa. Zuheri kaže, sjedio sam sedam godina u njegovom društvu i ne znam da ima iko učeni od njega u ovoj nauci. Od Mehekula se prenosi da je rekao, obišao sam zemlju, čitao traži, tražići znanje, nikoga nisam susreo da bolje poznaje, odnosno da posjeduje znanje kao što je bio Sejid ibn Musaib. Elavzai kaže, Zuheri i Mekul su bili upitani koji je najučeniji čovjek sa kojim ste susreli, oba dvojica su rekli Sejid ibn e, Drugi kažu da se nazivao fiqihul fuqaha, ili što bi se kod nas reklo jel, pravnik pravnika, poznavajući opet njega i njegovu nauku. U Sejdenu Seba se prenosi da je rekao Znao sam putovati danima i noćima tražeći samo, odnosno potraz za jednim hadisom. Imam Ali kaže, došao od mene, do mene vijest od Ibn Omera, da je Sayyid ibn Sa'ib koristio taj način verasil, to jeste pripisio hadis Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, dakle, direktno. Zatim sam išao kod njega da ga pitam o propisima ili hadijama koji ima je presuđivao Omer radijallahu anhu. Rabija prenosio od Šafija da je rekao Irsal ili taj način predaja od Sayyida ibn Musaiba je kod nas na Hasan, dakle, ocjene, dobroj ocjene. Imam Ahmed ibn Hanbel kaže svi njegovi hadisi koji prenio takav način su sahih ili sahih hadisi. Sejid ibn Musaib je, odnosno za njega je rekao Ahmed ibn Hanbel je bio jedan od najboljih, ono se rekao i najbolji je tabin. Od Alija ibn Medinija se prenosi da je rekao ne poznaje nikoga tabine, tabina, da je poznavao, odnosno je posljedio znanje kao što je to bio, bio Sejid. Dosta ti je od njega da se kaže da je bio jedan od istaknutih, odnosno najistaknutih tabina. Ahmed ibn Abdullah al-Ađali kaže Sejid je bio dobar čovjek, kad se kaže dobar čovjek Saleh, to jeste ispravan po samom svom vjerovanju, svome i badu, tako dalje. Faqih, to jeste pravnik ili faqih. Nije uzimao ono što mu se davalo od plate, a imao je nešto od prilike oko, u robi oko 400 dinara. Trgovao je sa uljem i bio je slijep u jedno oko. Ebu Zura kaže, za njega se znalo da je on medeni, thika i imam. To jeste da je onaj povjerljiv i imam. Ebu Hatim kaže, nema među tabinima niko istaknuti od Sejda Abidu Musaiba i bio je, dakle, naj, e, kako da kažem, najsigurniji u predaje koje prenosio od Ebu Hureyre radi Allahu anhu. Al-Wahdi kaže, preselio je u godini kada su preselili Faqih, to jeste 94. godine, a imao je 75 godina. Sejd ibn Musajib je bio jedan od bogobojaznih ljudi, čuvao je svoju kuću i svoj stomak od haram i metka, bio je poznat po subtilosti, to jeste zuhdu, i nije volio nešto više od dunjaluka osim ono što je bilo potrebno njemu, pa čak ne samo u onaj metku, nego i u govoru. Jednom prilikom došao mu je neki čovjek da ga upita za nekakav jedan od hadisa, pa je on u svoju bolest ustao, sjeo, prenio mu hadis, a onda ponovo legao. Pa mu čovjek reče, nisam htio da te bih uzurim, kaže, nija nisam volio da pričam o hadisma Allaha poslanika sa oselem u ležećem položaju. Bered, njegov sluga ili njegov rob, kaže, 40 godina Ezan uči, a Sejid je prestigao svaki Ezan u Mežidu na svakom namazu. Ibn Idris prenosi, odnosno govori o Sejdu Ibn Museju pa kaže klanjao je 50 godina sabah sa jacijskim abdestom. Što znači da je 50 godina klanjao šta? Noćni namaz. Rahmehullahu ta'ala. Sejd ibn Sejib kaže nemojte svoje oči puniti, to jeste nemojte plaho se družiti, nemojte gledati u pomagače e, zuluma, osim što ćete svojim srcima osuditi njihova dijela, da ne bi bila vaša, kaže, dobra dijela poništena. Kaže također, predaje prenešene od njega, šeitan nije izgubio nadu kod ljudi ni u čem da im priđe na neki način, osim što nije iskoristio žene da im priđe na drugi način. Također, robovi, kaže, ničim neće počastiti više svoju dušu, kao što će počastiti pokornošću Allahu, niće je poniziti nepokornošću Allahu. Sejid ibn Usajib je svoju kćerku udao za mehro dva dirhema za Kethira ibn Ebi Vada. Bila je jedna od istaknutih žena, priča je mnogo o njegove biografiji. Ibn Kethir kaže, čak što više ove priče poznate, pune se puta prenosile. Bila je poznata po svome, po svoje, po svome znanju i, onaj, i edebu i kulturi. Poznavala je dobra Allahovu knjigu i suneta Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Također poznavala je prava onaj e, bračnog druga iako njen čovjek bio onaj, odnosno iako njen otac bio siromašan, njen muž je poslao 5000 dirhema, neki kaže da je poslao 20.000 dirhima. To je bio razlog, odnosno ovaj brak je bio razlog da se Sejid ibn Usaib strada. Naime, Abdul Abdulmelik je htio nju da uda za uh, svoga sina Velida, pa Ebu Said odbio i onda je udao za Ketira. Kaže pa je onda Dolmelik smjestio mu, odnosno namjestio mu jednu parnicu u kojoj je on stradao, odnosno bio je bičevan. Zatim ga je namjesnik Medine, Hišam ibn Ismail, također bičevao, osramotio ga, vodao ga onaj, po Medini, bez odjeće, a to je bio razlog, odnosno, da, odnosno on su htjeli da ga time i, i ponizi. Pa mu je neka žena rekla, kakva je ovo sramota, ja se id, kaže, od sramote smo pobjegli da ne bismo, kaže, u sramotu pali. Sramotu Dunjaluka i Ahireta. A od rana, zbog toga što je bio bičevan, stavljao je e, janjeću kožicu da mu izlači, odnosno da mu izlači temperaturu iz kože. Imao nešto imetka, trgovao je sa tim imetkom i govorio, gospodaru moj, ti znadeš da ja ne zadržavam ovaj imetak o škrtosti, niti da ga čuvam, odnosno da ga gomilam ne želim dunjaluk, ne želim ljepote ovoga dunjaluka, nego hoću samo da spasim sebe od porodice Ibn, odnosno Beni Mervana. Zatim da se susretim sa, onaj, sa njima ispred tebe, pa da presudiš meni i njima. Također ovaj imetak mi je da vežem rodbinske veze i da dandem svakom njegovo pravo. Da mogu, kaže, podariti nešto i udovicama, i siromasima, i onima koji su potrebi, i etimima, i komšijama. Allah najbolje zna. Ove godine također je preselio Talha ibn Habib al-Anazi, poznati također Tabin, prenosio od Enesa, od Žabira, od Ibn Zbira, od Ibn Abbas, Abdullah ibn Omera i mnogi drugi. O njemu se govorilo, odnosno njega su potvrali za Irđa, odnosno da je imao neke stavove Irđa, to jeste poznate sekte Murđija. Bio je u vojsci pod vodstvom Ibn Lešasa, i govorio je, odnosno njegove riječi uvijek bila ispunjena mudrošću, pa je znao govoriti kada mu je neko rekao pišan takvaluk, šta je to bogobojaznost, kaže on takvaluk je da radiš u pokornosti Allahu, pod Allahovom svjetlošću i da se nadaš Allahovoj milosti, da se kloniš Allahovi, odnosno grijeha i nepokornosti Allahu, opet pod Allahovom svjetlošću i straha od Allaha i njegove kazne. Kaže se za njega da nikada nije izlazio na namaz, a da ne bi kad ponio nešto da udjeli od sadake, pa makar to bila glavica luka. Kada je upitan zašto to radiš, on reče Ja ih aladin amenu i da nađajtum rasule fa kadimu bejne jedejne žvakom sadaka. Ovi koji vjerujete kada prizivate poslanika, onaj prije što budete pričali sa njim dadnete nešto sadake, ovaj ajet je dokinu, dakle, derogiran. Kaže, preče je da se dadne sadaka prije što čovjek bude prizivao Allaha te bareke veteala. On je bio jedan od onih koji je eh, Hadžadž pozvao da ih ubije među poznatim harijama, među njima Sejid ibn Džubeir. Ibn Džarir kaže da je Halid ibn Abdullah al-Husari poslao iz Mekije trojicu hađađa, to su bili muđahid Sejid ibn Džubeir i Talq ibn Habib, pa je Talq umra, umro na putu zato što je bio bolestan, a muđahid je bio zatvoren. I sjećate se da smo prošli put govorili da nije izašao iz zatvora, sve dok nije onaj preselio hađađ, a da je Sejid stradao onako koji je stradao, jest da ga je hađađ ubio. Ove godine je također preselio od uglednika Urva ibn Zubair ibn Awam, Kureš i Alesed, Eba Abdullah al-Medani i Tabiji, ili istaknuti Tabijin, prenosio je svoga oca, prenosio je trojice Abdullaha. Kad se kaže trojice Abdullaha, znate o kojima se rade Abdullahima. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amer i Abdullah ibn Mesud. Također od njega prenosi onaj i mnogi tabijini, kao što je on prenosio od svoje majke Esme, od njegove tetke Aiše i Umu Seleme, i mnogih drugih. Muhammed ibn Sa'ad kaže Urve ili Urve je bio thika, kathir al hadith, dakle prenosio je mnogo hadisa, bio je alim, bio je povjerljiv i bio je stabilan onome što prenosi. Elađeli kaže za njega da je bio medeni tabi, dobar čovjek, nije se miješao u bilo što, odnosno nisu ga obuhvatile fitne koje su obuhvatile ljude njegovog vremena. Al-Wahdi kaže bio je faqih, alim, hafiz, thabt, huđe, to jeste Eh, sigurno ono što prenosi huđe dokaz. Kada se kaže za nekoga huđe, to je dokaz u vjeri same njegove riječi kada bi on govorio, nije se, nije se ovaj, kontrolisalo, odnosno ne mora se provjeravati njegovi, nije se mora provjeravati njegovi stavove. Bio je poznat o, o Siri, kaže se za njega da je prvi pisao o bitkama Allahova poslanika sa Selem i Ashaba. Bio je od fakih Medine, oni koji su bili ubrajani još od vremena ashaba Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su sami njemu dolazili i pitali ga za određena pitanja. Urva je svakog dana učio četvrtinu Kur'ana, provodio je noć učeći Kur'an, a kada bi prispjele hurme ili svježe hurme u njegovoj bašči, on bi otvorio dio zida i pustio narod da ulazi u njegovu bašču, da jede sve dok ne prođe. Kada je prošlo, ponovo bi taj zid zatvorio ili ogradu u svojej onaj bašči. Zuheri kaže, Urve je bio poput mora, nije se mogla njegova voda iscrpiti, niti je mogla njegova voda presušiti. Omer ibn Abdulaziz kaže, niko nije više poznao Allahom vjer kao što je to bio Urme, Urve, niti je mogao neko da spomine neku meselu, a da nije Urve imao odgovor za nju. Pripadao je sedmorci Fakiha Medine, od kojih se uzmala riješi, a tako i pripadaju destorci Faki al pravnika Medine koje je Omer ibn Abdulaziz uzeo od onog trenutka kada je započeo sa vilajetom, to jeste vladavinom u Medini. Na putu Velidu u Damask, tamo posjeti Damasku, odnosno u povratku iz Damaska, obolio je neku bolest zbog čega je noga počela mu truhne, pa su mu, heći rekli, odnosno liječnici su mu rekli da bi ga spasa, da mu spasa život, da mora i nogu osjeći, a da bi mu nogu osjekli, mora popiti neki napitak da ona izgubi razum. Pa je on rekao, mislio sam da onaj ko vjeruje Allaha nikada neće popiti nešto što će mu oduzeti pamet. Sve dok, osim sve dok, ili do mjeri da ne pozna svoga gospodara Azeve Džer. Nego ćete vi, kaže, kada budete htjeli da sjećite, sjecite, a ja ću, kaže, šutiti. U drugoj se predaji kaže da je zanijetio u namaz, da je klanjao u namazu dok su mu one osjekli nogu, a onda kada je završio sa namazom, rekao je da ništa nije osjetio. I na tom putu, na njegovom putovanju, njemu najdraže dijete Muhammed palo je sa zida ili sa uzvišce na jednoj, odnosno sa uzignut dijela kuće, pa je dijete umrlo. Kada je došao kući, okupio se narod da mu onaj izrazi saučešće i zbog toga što je izgubio nogu i zbog toga što je izgubio dijete. Pa kaže, gospodaru moj, dao si mi sedmero, a uzeo si jedno, ostavio si mi šestero djece. Gospodar moj, dao si mi četiri uda, uzeo si jedan, ostavio si tri, pa neka je tebi hvala. Ako si, kaže, uzeo, prije si toga dao, ako si me iskušao, dao si mi da uživam onaj u zdravlju prije toga. svojim sinovima je savjetio pa govorio, kaže kada vidite čovjeka da čini dobro djelo, znajte da to njegovo dobro djelo ima još takvih dobrih djela oko sebe koja vi ne vidite kod njega. Ako vidite čovjeka da čini loše djelo, znajte da to loše djelo ima također loših djela oko sebe koje vi ne vidite kod njega. Dobro djelo ukazuje na drugu skrivenu, a loše ukazuje na drugu također skrivenu. Za njega se kaže da je rođen u vrijeme Omera, a tačno je da je rođen posle Omera, i to 23. godine po Hidžri. Njegova godina je bila 94. Onaj, godine. Neki kažu da je umro onaj, prije ili kasnije. Allah najbolji zna. Neki kažu da je umro 90. godine po Hidžri, neki kažu da je umro 100. godine. Ove godine je preselio Ali ibn Husein ibn Ali ibn Abi Talib al qurash al-Hashimi, poznat po Zaid al-Abidin. Njegova mati je Umu Veled, zvala se Selame ili Selame. Imao je starijeg brata od sebe po imenu Ali. Ali je, dakle, ovaj njegov brat je poginuo sa ocem, prenosi se, odnosno prenosio je hadise od svoga oca, od svoga Amidže, Hasana ibn Alija, od Džabera, od Ibn Abasa, Misvera ibn Mahrema, Ebu Hureyri, Safija Iše, Umu Seleme i Umehatul Mu'minin. Od njega su prenosili mnogi drugi, njegovi sinovi, Zaid i Abdullah i Omer, i Ebu Džafer, Muhammed ibn Ali ibn Bakir, i Zaid ibn Eslem i Tavus, a Tavus je bio jedan od njegovih bliskih prijatelja, i Zuheri i Jaha ibn Sejde Lansar i Ebu Seleme, također Ebu Seleme je jedan od njegovih bliskih prijatelja i mnogi drugi tabijini. Ibn Halikan kaže, Umu Seleme je bila kći od jezdeđerda posljednjeg kralja Perzijanaca, a Zemehšari spominje da je jezdeđerd imao tri kćerke koje su bile onaj porobljene u vrijeme Omera ibn Hataba, pa jedna pripala Abdullahu ibn Omeru, a ona mu je rodila Salima. Druga je pripala Muhammed ibn Bekru Sidiku, pa je rodila Kasima. A treća je pripala Huseinu ibn Aliju, pa je rodila uh, Aliju Zainul ibn Abdin. Zainul Abdin, pardon. Svi su oni bili, dakle, ovi koji su spomenuti su bili tečići. Ibn Halikan kaže, kada je Kutebe ibn Muslim ubio Feiruza ibn Jezeđerda, poslao je njegove dvije kćerke Hadžađu, jednu je Hadžađ uzeo sebi, a drugu je poklonio Velidu pa je Velid sa njom dobio sina jezida, takozvanog nakosa, onem će biti kasnije e, spomena. Ibn Kutejbe u svom dijelu El Ma'arif spominje za Zainul Abidina da je njegova mati bila Sindije ili Sind, odnosno Sind ili Hind, dio Indije, po imenu Selabe. U drugoj predaji kaže da se zvala Gazale. Bio je u bitci na Kerbeli sa svojim ocem, pa je ostavljen zato što je bio onaj, veoma mlad, neki kažu da je ostavljen zato što je bio bolestan, a imao je tada samo 23, onaj, 23 godine. Njega je htio ubiti Ubejdullah ibn Zijad, zatim ga je Allah Đeršanu odvratio i spriječio. Nakon toga, kada je bio doveden pred jezida ibn Muaviju, neki su nagovarali jezida da ga ubije, a on je odbio, odnosno također Allah ga je spasio. A poslije ovih događaja, jezid ibn Muavije nikada nije htio jesti što ne bi došao on u njegovo društvo, da, da jede. Nakon toga ih je poslao u Medinu, a u Medini je ostao da živi počašćen jer je imao također iz državne hazne godišnju platu. Na dan kada je poginuo njegov otac, bilo mu je 23 godine, bio je bolestan. Omer ibn Sa'ad, jedan od onih koji su bili u toj vojsci, kaže puste ovog bolesnika, odnosno nemojte ubijati bolesnika. Vahidi kaže, bio je poznat po bogobojaznosti, po preostrožnosti, čak što više isticao se među ljudima po tome. Kada bi izlazio vani, ono što ga je isticalo od njegove odjeće jeste da je nosio bilu u mamu, to jeste čalmu oko glavi sa spuštenim jednim dijelom preko leđa. Njegova kunja je bila Ebu Hasan i Ebu Muhammed, neki kažu Ebu Abdullah, a Muhammed ibn Saad kaže bio je thika ma'mun, to jeste bio je povjerljiv i siguran ono što se od njega prenosi također je prenosio mnogo hadisa. A kada je ostala njegova mati nakon smrti Huseina, on je udao za svoga oslobođenog roba. Pa je ona rodila Abdullaha ibn Zubejda ili Zejda. Po imenu, dakle, dobio ime eh, Ali el-Azgar. A Ali el-Ekber je bio ubijen sa njegovim ocem. Sejid ibn Usajib i Zaid ibn Eslam i Malik Ebu Hazim kažu nije niko bio od Ehl Bejta poput njega, odnosno bio je najbolji od Ehl Bejta. Lesma i kaže Husein nije imao u familiji osim od Ali ibn Huseina, Ali ibn Husein nije imao u familiji osim od sa strane svoga Amidže Hasana. Mervan ibn Hakem mu jednom prilikom rekao da si Bog dom uzeo robkinja pa da ti rode djecu. Kaže ja nemam para pa da kupim sebi robkinje. Kaže pa mu je dao stotinu hiljada dirhema, pa on kaže kupio sebi robkinja, a onda su, onda su mu one porodile djecu. Kada se razbolio Mervan, okupio je svoje sinove i rekao nemoj neko da uzme od Alija ibn Huseina bilo čega od onoga što sam mu ja dao kao zajam. Evo Bekr ibn Abi Šejbe kaže najbolji senad ili najbolje predaje od Zuherija, od Alija ibn Huseina, od njegovog oca, od njegovog djeda. Također se prenosi da jednom prilikom zapalila mu se kuća, a on je stajao da klanja. Kad se završilo sve, pitali su ga zašto nisi pobjegao iz požara. Kaže, bio sam zauzet gorom vatrom od ove vatre. Kada bi uzeo abdest, pobljedilo mu lice, kada bi se proučio i kamet, drtao bi od straha. Pa mu je rečeno, zbog čega se tako ponašaš, kaže on, zar vi ne znate pred koga treba sada stati i koga treba pozivati kada je htio da ode na hađ ili prvi put kada je otišao na hađ, prije što je izvorio, izgovorio Telbiju, zadar to je. Pa je rekao, bojim se da kažem lebejk Allahumme lebejk, a da mi se kaže ne, neće se niko odazvati. Kaže pa su ga ona postali da izgovori Telbiju, a kada je izgovorio Telbiju, on pao je u nesvijest. Svaki noći klanjao je po hiljadu rekiata. Za njega se prenosi da je mnogo udjeljivao sadaku, i da je za sadaku noćnu govorio, dakle ko daje sadaku na večer, noćna sadaka gasi sržbu gospodara, osvjetljava srce i kabur, otklanja od roba tamu na sudnjem danu. Muhammed ibn Isa kaže, ljudi u Medini su živjeli u njegovom dobu, jer on je živio sa njima, a nisu znali ko im donosi poklon, odnosno ko im daruje nešto noću nego su to osjetili onoga dana kad je on preselio, pa te druge noći nakon njegove smrti nije im niko došao. Kada je umro, radi Anhu Arda, na njegovim ramenima, na njegovim leđima vidjeli su tragove konopaca, to jeste dok je nosio hranu na leđima obilazeći udovice, sirotinju i potrebni. Kaže se za njega da je izdržavao stotinu kuća i to svake noći. Niko nije znao da, se, da je on to radio osim nakon što je umro. Jednom prilikom je Ali ibn Husein ušao kod Mohameda ibn Same ibn Zejda, pa je ibn Same zaplakao i kaže njemu što plačeš? Kaže imam veliki dug. Koliko si dužan? Kaže 15.000 dinara. U jednom predaju kaže 17.000 dinara. Kaže nemoj se sikirati, ja ću i vratiti za tebe. Ali ibn Husein kaže Ebu Bekri i Omer su bili u vrijeme Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem na položaju i nakon njegove smrti. Kaže u jednoj drugoj predaji da je neki čovjek ga napao i vrijeđao da mu je govorio svašta, a on je okretao pogled. Pa onda to, tamo je čovjek rekao, mani me se više, a on reče, od tebe ja sa pogledom bježim. Dakle, ja tebe izbjegavam, ne, ne moraš ti mene izbjegavati. Jednom prilikom je izašao u džamiju, pa ga je neki čovjek psovao i vrijeđao, a onda se ljude okupili i rekli imaš li potrebu da te pomognemo protiv njega. Kaže, on njima, ono što je Allah Đašanu sakrio od grijeha je mnogo veće nego ga pustite. Kaže, pa je posle ovaj čovjek se zastidio i bacio sa sebe ogrtač, crni ogrtač i poklonio mu hiljadu dirhema. Kad god bi ga vidio, Ali ibn Huseina, on bi, odnosno, e, se zastidio i rekao mu ti si kaj sigurno od potomaka vjerovjesnika. Također, a spomnjali smo ovu, ako se sjećate, kada je bila priča o Hasan ibn Hasanu, Ali ibn Husein Hasan ibn Hasan su onaj, oko nečega uh, e, priporiječili, pa ga je Hasan ibn Hasan vrijeđao, a on je šutio. Kada je došla noć, Ali ibn Husein je otišao kod njegove kuće i stao pored dakle, njegove kuće i rekao, Amidžiću moj, ako istinu govoriš, neka Allah oprosti meni. Ako je istinu govoriš, neka Allah oprosti tebi i neka je na tebe selam. Zatim je krenuo, a on ga je sustigao, pa su se onaj pomirili. Također od njegov izreka je rekao, kada izgubiš voljene, ostaješ sam. Ali ibn Husein kada je ušao u džamiju, prolazio među ljudima, jednostavno između ljudi, sve dok ne bi došao u halku Zaida ibn Eslema, Pa mu je Nafe ibn Žubeir ibn Mutim rekao, neka ti Allah oprosti, ti si najugledniji među ljudima, dolaziš, kaže, na halku od halki robova, dakle, za jedin mjesto oslobođeni rob. A ti si, kaže, jedan od najuglednijih korejšija. Kaže Ali ibn Husein, čovjek, kaže, uči ondje gdje će se okoristi, nauka se traži kod koga se nađe. Ameš prinosi od Mesuda ibn Malika da je rekao, rekao mi Ali ibn Husein, možeš li me spojiti sa Sejdom ibn Džubeirom, pa sam rekao šta hoćeš od njega, kaže hoću da ga pitam o nekim stvarima, ne bil Allah dao da se koristimo, a neće, neće niko osjetiti, odnosno neće niko biti uh, time oštećen. Džubeire ibn Esma kaže Ali ibn Husein, zbog toga što je bio iz roda Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam, nikad u životu nije pojao ni jedan dirhem, radi al anhu varla. Khalid prenosi od Mokbarija pa kaže Muhtar je poslao Ali ibn Husseinu stotinu hiljada dirhema, pa je nije htio da ih uzme, ali nije smio ni da ih odbije da ga ovaj ne bi ubio. Kad je došao na vlast Abdomelik ibn Mervan, on je poslao ona, njemu pismo, a Muhtar je umro, pa poslao mu je pismo pa kaže Muhtar mi je poslao stotinu hiljada dirhema, ja ih nisam, kaže, onaj, ni prihvatio, a nisam ih smio ni vratiti, halalte, nego pošaljite nekoga ili pošaljite nekoga da ih uzme od mene. Pa kaže, Abdul Melik njemu kaže, Amiruću moj, jer se ovdje Ibn Am, odnosno, zato što su bili svi Kurejšije, iz plemena Kurejš, kaže, uzmi ih, ja ti ih halalim, kaže, pa je onda prihvatio ovaj, ovu hediju. Jednom prilikom, kao što prenosi Abdul Rezak, njegova robkinja mu je sipala, odnosno ponila mu je vode da se abdesti, pa je ispao ibrik i ona mu je onaj, rasjekla dio onaj lice, posjekla ga po licu. Kaže, pa je podigao glavu i pogledao, a ona, ona je rekao, vel kath min al gajth, i oni koji čuvaju, odnosno koji suzdržavaju sržbu. Pa on kaže, ja sam kaj suzdržao se od svoje, e, on e, suzdržao sam svoju sržbu. Zatim je ona rekla, vel afin ani nas, i oni koji opraštaju ljudima, kaže, oprostio sam ti. A onda ona reče, vallahu hebul muhsinin, Allah voli dobročinitelje, kaže, puštam te u ime Allaha robkinje bile učene, a današnji botok suše ne znam, jabde se uzeti. Zubeir ibn Bekar kaže, prenosi se od Abdullah ibn Ibrahima, od Kudame, Lahmija, ono svoga oca, od njegovog djeda, od Mohameda ibn Alija, ono svoga oca, kaže, s jednom prilikom sjedili su Iračani, pa su spomenuli Ebu Bekra i Omera poružno. A onda su započeli da pričaju Osmanu, pa je onda on njima progovorio. A bio je poznat da ne govori puno osim po potrebi. Kaže, recite mi, jeste li vi od prvih muhađira za koje Allah rekao, oni su izvedeni iz svojih kuća i svojih imetaka tražeći Allahove blagodati i njegovo zadvojstvo i pomažu Allaha i njegova poslanika. Pa su rekli, nismo. Dobro, kaže, jeste li vi od onih koji su, za koje je rečeno da su pripremili, kaže, kuću i iman, to jeste svoje stanište, Medinu su pripremili za, za stanovanje muhađirima i poslaniku i iman, prije njih i vole oni koji su im učinili hiržu, kažu, nismo. Nismo. Kaže, vi ste, kaže, posvjedočili protiv sebe da niste ni od onih ni, do, ni od onih, niste ensarije, niste muhađiri. A ja vam, kaže, svjedočim da niste od treće skupine, pa kaže, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا Vi niste, kaže, od onih koji su došli poslije njih, poslije muhađira i ensarija i koji su govorili gospodar naš, oprosti nama i našoj braći koji su nas prestigli sa imanom i nemoj učiniti u našim, kaže, srcima pakost prema onima koji su vjerovali. Kaže, nestanite ispred mojih očiju, Allah ne da beričita u vama, ne, ne do Allah da, su, da je moja kuća blizu vaših kuća, vi se izigravate sa islamom i niste od muslimana. Kaže, jednom prilikom je nekom čovjek umro, umro sin, a on je plakao za svojim sinom zato što je njegov sin bio raspnik. Pa mu Ali ibn Husej reče, ti kaže moraš znati da poslije tvoga sina ostavi kaže tri stvari. Šehadeten la ilaha illallah, šefat Allahova poslanika i Allahova milost aze wa U jednoj drugoj predaji se prenosi da je Zuhari počinio grijeh, a najme radilo se u ubijstvu. Pa mu je bilo to teško do te mjere da je od tuge već pošao da gubi nadu Allahovu milost. Pa mu je rekao Ali ibn Husein, jel ti, kaže, znadeš da je taj tvoj kunut ili taj, to gubljenje nade u Allahom milost veći grijeh do grijeha koje si počinio. Nego tebi je da učiniš teobu, da učiniš istihfar i pošalji krvarnu familiju ubijenog. Muarrihi, odnosno istoričar, se razilazi kada je preselio Ali ibn Husein, Zainul Abidin. Ono što je prenešeno od većine istoričara jeste da je umro ove 94. godine, da je imao 58 godina, da mu je klanjana dženaza na bakijama i da je na bakijama i ukopan. Hafs ibn Gijath prenosi od Hadžara, od Ebu Džafera, od Ali ibn Huseina da je rekao kaže tila ako se ne razboli, ne razboli posvjeti se zlu i nepravdi. Nema, kaže Hajra, nema dobra u tijelu koje je zlo i koje čini nepravdu. od Omera ibn Harsa se prenosi, kaže, kada je umre Ali ibn Husein, kupali su ga, odnosno gasili su ga, onda su, kaže, čudili se i gledali tragovima na njegovim ramenima i njegovim leđima, pa su pitali šta je ovo. Kaj je to od konopaca i terijeta koji noć, nosio noći, dijelio siromasima Medine. Prenosi se od Ibn Ajši, kada čuli smo stavnike Medine da govore, nema, kaže, više ko da nam daje sadaku u tajnosti kao što je to činio Ali ibn Husein. prenosio Taberanija od Ali ibn Huseina da je rekao kada dođe sudni dan pozvaće pozivač, odnosno govornik ili glasnik će pozvati kaže neka oni koji su činili dobro ustanu. Ehl fadl, oni koji teži za dakle, činjenjem dobra. Kaže pa će ustati skupina među ljudima, a onda će im se reći krenite prema dženetu pa će im susresti meleci i reći im gdje ćete vi. Kaže u dženet. Kaže za ćete ući u dženet prije polaganja računa. Kažu da. Kaže ko ste vi? Mi smo, kaže oni koji su težili da čine dobro. Kaže, koje je dobro koje ste vi, kaže, činili? A oni odgovoriše, kada bi neko svoje neznanje prospao nad nama, mi smo, kaže, podnijeli. Kada bi nam neko učinio nepravdu, mi smo se strpili. A kada bi nam neko činio neko zlo, mi smo mu oprostili. Kaže, uđite u džennet, lijepa li je to, kaže, kuća, odnosno lijepo li je to mjesto ili boravište ove godine također preselio Ebu Bekri ibn Abdurrahman ibn Harith, ibn Hisham ibn Mughira, ibn Abdullah ibn Omar ibn Mahzum al-Kurashi al-Madani, jedan od sedmorci faqih al-pravnika Medine. Kaže se za njega da mu je osnovno bilo ime Mohamed, ne kaže da se ovo Ebu Bekr, a da mu je kunja bila Ebu Abdurrahman. Njegovo ime i njegova kunja su bile jedno, dakle, bilo mu ime Ebu Bekr i kunja mu je bila Ebu, Ebu Bekr. Imao je mnogo djece i mnogo braći i sestara, bio je onaj, kaže, jedan od istaknutih e, tabina. Nazivali su ga rahibom Kurešija, to jeste monahom ili subtilistom zahidom Kurešija zbog mnoštva ili zbog mnogrojnosti namaza. Bio je slijep, čita život je postio, bio je povjerljiv. Bio je poznat po e, istinoljubivosti, po fiku, po ispravnim rivajetima i tako dalje. Također ove godine je preselio Fadl ibn Zijad al rakashi jedan od zahida ostavnika Basri, zatim Ebu Seleme, Ebu Abdurrahman ibn Auf, jedan od fakriha Medine, bio je poznat kao imam i alim. Zatim Abdurrahman ibn Aiz al-Ezdi, također jedan od alima. Zatim Abdurrahman ibn Muave ibn Huzeme, kadija Egipta, u vrijeme Omera ibn Abdulaziza ibn Mervana i nazorni njegovog, dakle, šurta, odnosno šurta se prevodi kao policija, odnosno milicija. Zatim je nastala 95. godina i sa e, ove godine je Abbas ibn Walid e, napao na Bizantiju. U tom svom pohodu je osvojio mnoga, mnoge utvrde. Također je muslima ibn Abdul Melik osvojio gradove u, onaj, neke grade u Bizantiji. Zatim je jedan od gradova spalio u potpunosti, a onda ga napravio u roku od 10 godina. Ove godine je Muhammed ibn Qasim osvojio grad Moliniju i to u Indiji. E, zarobio je mnogo imetka, a onda kada je Musa ibn Nasir došao iz Andaloza, iz Andaloza iz, Afri, iz Afrike, sasvom je ponio toliko imetka da su morali da tovare na kola, odnosno na onaj volove. Poveo je sasvom 30.000 robova i robkinja, a ove godine je Kutebivni muslim napao na e, zemlje Šaša. O tom će doći kasnije onaj govor osvajajući gradove, prijedjele i u tom pohodu mi je došla vijest o smrti Hadžađa ibn Jusufa. To mi je, kaže, teško palo, a onda se vratio sa svojim vojskom u grad Meru. Ove godine je Velid je napisao pismo Kutebi da nastavi sa svojim osvajanjima i da ne popusti pred neprijateljima, onako kao što je to prije činio, dakle, u danima, jer oni su, kažem, ponovo živjeli instituciju džihada, kaže osvajate države ili time si se posvajanje država, država u borbi protiv neprijatelja, isto kao što ga je bio postavio Hadžađ. Kaže, Hadžađ je ostavio iza sebe svoga sina Abdullaha kao namjesnika da predvode ljude namazu, pa je Velid ga smijenio i za namaz i za predvođenje u ratu Egipćana postavi i Kufe i Basri postavi jezida Ibn Abi Kepše. Inša Allah, sljedeći put ćemo što je velika biografija o Hadžaru, njegovim dijelima, onaj, nisam htio da započnem, pa ćemo inša Allah, teala, sljedeći druženje onaj, govoriti o, o Hadžađu i njegovim, njegovom životu. Sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammedu ala Muhammedu, jazakum Allah khairal. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي